Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. Eh, jel me razumiju sva braća, imali koji je uzdrav, prevodi od sebi, ne. Ja kad sam rekao braći, braćo, ko se sa mnom dođe u braćanicu, sva me braća gledaju. Pa šta ćeš u braćanicu tamo? Kom ćeš tamo da držiš predavanje? Pa su se iznenadili. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala što Allah žele vala daje draga braća da se ovako okupljamo na ovakav način u ovim mubarek mjestima i da inša Allahu ta'ala ovim našim skupovima i ovim našim druženjima potvrđujemo praktično i svojim dijelima riječe uzvišenog innamel mu'minuna ihva. Doista su vjernici braća. I da ovim našim postupkom također potvrđujemo riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Nema razlike između Arapa i ne Arapa illa bit takva. Osim dakle, osim na osnovu bogobojaznosti. Inna akramakum inda Allahi etqakum. Doista je najbogobojazniji, doista je najbolji, najplemenitiji kod Allaha, onaj koji je najbogobojazniji, koji je, koji da dakle, najbolji. Stoga i ovo naše okupljanje, ovo naše druženje jeste dakle praktično dokazivanje ili sprovođenje ovih šerijatskih tekstova, ovih riječi uzvišenog i riječi poslanika sallallahu alihi wasallam u dakle u prasu. I upravo to je ono što se od nas zahtjeva s jedne strane, draga braćo, a to je upravo s druge strane ono što srdi naše neprijatelje, neprijatelje ove vjere. Onda kad nas vide ujedinjenim, svi zajedno pod okriljem Islama, pod zastavom Islama, to je ono što njih zabrinjava. I najradije bi da nas vide podvojene, da jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu, da se svako ponosi svojom nacijom ili svojim nacionalizmom i tako dalje, a ono što Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva od nas jeste upravo ovo da rušimo svake barijere i da uspostavljamo bratstvo u ime Allah subhanahu wa ta'ala. Stoga sam ja i tekako večeras radostan što se ovdje nalazi među vama. Iskreno rečeno nisam vas očekivao u ovolikom broju. Mislio sam tu desetak, petnaestak ljudi, ali sam iznenađen da ovoliko brojem braće koje večeras vidim pred sobom i ova, i ova blistava lica Allah subhanahu wa ta'ala molim da svima vama upišu nagradu i seba vaše odvojeno vrijeme zato što ste došli ovdje da se družimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala Praću moja draga ja vam nemam nešto posebno reći osim dakle da vas podsjetim da vas posavjetujem jer ja često kažem ova vjera je savjet onako kako je rekao Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam el dinu el nasiha vjera je savjet I kako kaže uzvišeni u svima vama dobro poznatoj suri, wal asri inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasav bil haqqi wa tawasav bil sabr. Tako mi vremena, doista je svaki čovjek na gubitku. Osim koga o gospodaru, osim kaže oni koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju sabr, strpljenje, ustranjenost da dakle, na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Stoga se ja večera zajedno sa vama želim posjetiti na riječi Ibn Qajima rahimahullahu ta'ala. Želim dakle savjetovati najpre sebe, a zatim nakon toga i vas savjetom Ibn Qajima rahimahullahu ta'ala, jer doista ovaj učenjak ima tako lijepe savjete i tako lijepe govore, ja često postičem braću, braću da čitaju knjige od Ibn Qajima rahimahullahu ta'ala jer Ibn Qajim, on je, za njega kažu, on je doktor za dušu. Ibn Qajim, rahimullahu ta'ala, tako dakle detaljno govori o stanju duše, kako i na koji način da čovjek popravi svoje stanje, svoju dušu, šta je ono što treba da radi, čega treba da se kloni i tako dalje i tako dalje. Stoga dakle njegovi nasihati su i te kako vrijedni i te kako i te kako dragocjeni. Pa kaže rahimullahu ta'ala, dakle Ibn Qajim, rahimullahu ta'ala, onaj ko putuje prema uzvišenom Allahu i ahiretskoj kući kao i svaki putnik koji želi stići do određenog cilja neće to uspjeti ostvariti osim uz pomoć dvaju snaga osim uz pomoć dvaju snaga dakle svaki vjernik jer svako od nas putuje ka Allahu subhanahu wa ta'ala ovaj dunjaluk predstavlja putovanje ka Allahu dželle ve ka gospodaru subhanahu wa ta'ala jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže A kakav je primjer mene i Dunjaluka, osim poput privije primjera čovjeka jahača koji se odmori u hlad jednog drveta, a zatim nastavi dalje svoj put. Dakle, takav je naš primjer na ovom Dunjaluku. To drvo i taj hlad u tom drvetu, to je ovaj Dunjaluk. To je ovaj Dunjaluk na kojem se nalazimo kratko trajno, trenutno, poput ovog jahača koji se sklonio u hlad drveta, da se trenutno ili malo odmori, a da zatim nakon toga nastavi dalje svoj put. Naš put, dakle, ka ahiretu, ka Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala, ka koji kući. Stoga, niko kaže Nukaim, neće stići do cilja. Jer ovdje je bitno da se stigne do cilja, draga braćo. Nije dakle bitno samo da kreneš, jeste, to je važno i bitno, bez danje. Ali postoji još jedna bitna stvar, a to je da stigneš do kraja, da stigneš do, stigneš do cilja. Ovdje ne važi gdje uvjereno pravilo što kažu važno je učestvovati. Ne, ovdje nije samo da ja budem da učestvujem, ne, već moraš dakle da pobjediš. Ovdje moraš da pobjediš. Nije, nema veze da će biti na prvom, drugom, trećem mjestu ili ali važno je da stigneš do, do cilja. Da ne posustaneš, da ne staneš, da ne skreneš i tako dalje a neće čovjek da te stići do ovog cilja osim uz pomoć, kaže, dvaju snaga. Treba da posjeduje dvije snage da bi došao do svoga cilja, do konačnog, dakle, odredišta, do dženneta gospodara subhanahu wa ta'ala. A zar džennet gospodara dženne vada nije svakom od nas prevashodni cilj? Radi njega smo se, radi tog cilja smo se upravo ovdje okupili u ovom mubarek mjestu. Radi tog cilja upravo i radimo po onome što Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva od nas u svojoj kizi i poslani sallallahu alaihi wa sallam. Radi tog cilja slijedimo Kur'an, radi tog cilja slijedimo sunnet i radi tog cilja u cijelini, dakle, radimo sve ono što nastojimo da radimo sve ono što gospodar subhanahu wa ta'ala od nas, dakle, od nas zahtjeva. Pa ako želiš da stigneš, kaže Nuhayim, do ovoga cilja, onda moraš da posjeduješ dvije snage. Koje su to dvije snage? kuvetun ilmije wa kuvetun amerije. Snaga znanja i snaga dijela. Snaga znanja i snaga i snaga dijela. Krećući se tim putem, pomoću snage znanja putnik vidi konake i staze kojima se treba kretati. Kloneći se uzroka propasti i raznih prepreka i stramputica koje ga odvede, odvode s pravog puta. Šta želi da kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala? Onda kada stekneš znanje o Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, onda si stekao nur, onda si stekao svjetlo. Ti se nalaziš dakle na mračnom putu, noću. Putuješ noću. I ako nemaš svjetla, ako na autu, kada se krećeš noću, nemaš svjetla, moraš da staneš, da parkiraš gled pa da popraviš svjetla. U suprotnom, ako kreneš da voziš, vrlo brzo ili lijevo ili desno pa i da voziš ili te polako na putu, može neko iza i da te odnese jer voziš polako i ne vidite bus, nemaš ili nemaš svjetla. Dakle, ne može da se krećeš putem na ovom dunjaluku ako nemaš noću, ako nemaš nut, svjetlo. Isto tako ne može da se krećeš i ovim putem koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala ako nemaš znanje. Ako nemaš, ako nemaš znanje. Jer znanje je to koje ti ukazuje gdje je pravi put. Pa ga na osnovu tog znanja slijediš znanje ti ukazuje gdje je zabuda. Ako ima znanje, ako imaš znanje, onda ćeš znati gdje gdje je zabluda, pa ćeš je se kloniti. Draga braćo, većina ovih ljudi koje vidimo oko nas, u našim društvima i tako dalje, većina njih je u zabudi zbog neznanja. Ogromna većina. Malo je oni koji se inate, koji se suprostavaju i tako dalje. Većina njih je u dakle džemu, neznanju. Ima i oni koji se žele približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali putem neznanja. I onda šta se dešava, upadaju dakle, u još goru stvar, a to je ne da se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, već se udaravaju od njega. Većini oni koji rade novotarije, draga braćo, kada ih pitaš zbog čega rade novotarije, oni misle da se time približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, zar ne? Oni misle tim djelom, tom novotarijom koju, koju rade, da se približavaju Allahu dželle ve ala, a u stvari oni se udaravaju a u stvari oni se, oni se udaljavaju. Ako bi pitali, pa što, zbog čega praviš mevlud? Pa nije to radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vi znate, ljudi kod nas, kad naprave mevlud i on misli, on je musliman, nema većeg muslimana i onda je od njega. Smatra, i isprak, džernet mu je zagarantovan. Uradio je ogromno, veliko dijelo. A razlog da je upravo ove stvari jeste neznanje. Zato što čovjek ne zna nije svjestan da to djelo ne približava ga gospodaru subhanahu wa ta'ala, već ga naprotiv udaljava od Allaha, jalla wa ala, jer radi nešto što nije radio Allahom poslani, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Zato, kako da slijediš ovu vjeru ako ne znaš koji je dakle ispravan put? Koje je to djelo koje te približava gospodaru subhanahu wa ta'ala pa da ga radiš? Koje te djelo udaljava pa da ga se kloniš? Ako nemaš znanja, onda ćeš dakle neminovno zalutati, onda ćeš neminovno zalutati i upasti ili u novotarije, ili u kakav grije, stramputicu i tako dalje i tako dalje. I zato vidite ljude još za vrijeme ashaba radijallahu anhum, kada su se jedne prilike okupili u mešđidu, te jedan glavni govorio njima, jedan je stajao pred njima i govorio recite sto puta subhanallah. Pa bi oni imali, imali su kamenčiće ispred sebe pa bi govorili sto puta subhanallah. Pa bi ovaj nakon toga rekao, recite sto puta alhamdulillah. Pa bi oni sto puta govorili alhamdulillah. Recite sto puta Allahu ekber i tako dalje i tako dalje. Pa im dolazi jedan od ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. I kaže im, o ljudi, ovo što vi radite, ili ste na uputi koja je bolja od upute ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ili ste u velikoj zabudi, Dakle, ovo što radite na ovakav način, ovo nije radio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Niti su ovako, na ovaj način radili ashabi. Stoga ste vi ili bolji od ashaba, to je prva solucija, ili druga solucija da ste dakle u zavodi. A zasigurno će biti ova, a zasigurno će biti ova druga. Šta su rekli ovi ljudi, draga braćo, Abdullahu ibn Mas'udu? Kažu, o Ebu Abdurrahmane, kunje, Abdullahu ibn Mas'uda, mi smo, kaže, samo htjeli hajiv, Mi smo samo htjeli hajr. Dakle, ovim dijelom što smo radili, mi smo htjeli hajr, mi smo htjeli dobro, mi smo htjeli kakav šer. Pa im kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيْرِ لَمْ يَبْلُغْهُ A koliko je oni koji žele hajr, ali ga ne ostvare? Koliko je oni koji žele hajr, ali ga, ali ga ne ostvare? Dakle, zbog čega? Zato što nemaju znanja i zato ne ostvare hajr. I zato je njihov primjer, draga braćo, poput primjera čovjeka koji hoće hajr, a ne zna kako da ga uradi, ne uradi, ne uradi ga najbolji način. Poput primjera čovjeka koji je vidio osobu, bolesnu osobu, kako je hitna i hitno je potrebna medicinska pomoć. I ovaj čovjek šta radi? Uzme auto da ga brzo prebaci u bolnicu, a ne zna da vozi. Ne zna da vozi. Kaže, ja ću hajim, hoću do ovog čovjeka prebacimo u bolnicu. I onda krene da vozi i kod prve krivine u jarak ode dakle u, ode u jarak. I ubije dakle i sebe, eto da kažemo i ovog mrtvog, i ovog bolesnog, ubije ga. I zatim nakon toga kad mu dođu ljudi i kažu, pa kako možeš da voziš, a nema, ne znaš da voziš, i on kaže, ja sam samo htio hajim, ja sam htio dobro, ja sam htio da ga prebacim do bolnice, za čovjek izliječi. Da li ćemo reći, e, ti si imao dobar nije, dijela su prema namjera. Jer ćemo reći, je jedna kako voziš, a, a ne znaš da, a ne znaš da voziš, ubio si čovjeka tvojim sebebom ubio si, ubio si čovjeka. Takav je dakle primjer, draga braćo, i onoga ko želi da obožava gospodara subhanahu wa ta'ala, a nema dakle znanja, upada brzo nakon toga u novotarije. Zbog čega gospodar subhanahu wa ta'ala kaže o krštenima al-dalim, da su oni koji su na zabudi, o jebejima kaže al-maglubi alejim, da se na njih rasedio, jer su znali istinu, ali su je skrivali i nisu radili po njoj. A za kršćane kaže da su dali, zato što oni žele da obožavaju gospodara subhanahu wa ta'ala, ali to rade na način koji nije, dakle, koji nije ispravan. Koji nije, koji nije ispravan. I zato se, dakle, dragi brate, moraš, moraš, dakle, naoružati, po znacima navoda, naoružati ovim oružjem, oružjem znanja. Oružjem, oružjem znanja. Kada posjeduješ znanje, nakon toga uviđaš gdje je zabluda uvidaj, uviđaš gdje je stramputica, te se lako nakon toga kloniš. Kao što je ovdje vidiš znakove na putu, pa te upozoravaju. Ovdje je primjer radi odrom kamena, ovdje je opasna krivina i ti znaš, znaš znakovi nakon toga prilagođavaš svoju brzinu na osnovu tih znakova. Isto tako, dakle, i u vjeri na osnovu znanja vidiš, kaže ti, ovdje je stramputica, ovo je novotarija, zabuda, klonije se, ovo je grije, nemoj ga raditi i tako dalje, pa se kloniš takvog grija ali ako nemaš znanja, ako nemaš šarijatskog znanja, kako da se kloniš grijeha i kako da se kloniš, kako da se kloniš novotarije. Stoga, draga braćo, ovo je dakle prva snaga o kojoj govori Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, snaga znanja. Nama je danas, draga braćo, sticanje ove snage olakšano. Sticanje ove snage nam je danas kako olakšano. Pogledajte ovaj veliki broj knjiga koje se prevode od danas na našem jeziku kapitalna djela. Tu skoro do 20 godina unazad nismo imali osim dakle nekoliko brošura ili ne? A pogledajte danas koliko se samo knjiga i knjiga prevodi svaki dan izađe po neka knjiga. Pa se prevode kapitalna djela. Buharija, Muslim, Tirmidi i tako dalje, Ebu Davud i ostale hadijske kapitala, hadijska dakle, djela i tako dalje i tako dalje. Samo je na nama je da uzmemo i prolistamo knjigu i vidimo šta gospodar subhanahu ta'ala od nas zahtjeva. Ashabi radijallahu anhum su putovali, vi znate draga broća, na hiljade i hiljade kilometra radi jednog hadisa. Na hiljade i hiljade kilometra samo radi jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Džabir ibn Abdillah iz Medine putuje do Šama, do današnje Sirije. Iz Medine do Šama, do Sirije putuje, znači hiljadu nešto kilometra, preko hiljadu kilometra, jer samo od Medine do Tebuka, koliko već, 800-900 kilometra, jel je, ko je bio na hađu zna. Oko 800-900 kilometra i od Medine do dakle granice izlazak iz Saudijske Arabije. Pa još gore, jel je, Jordan, pa Sirija, da kažemo hiljadu i pol kilometra. Još u to vrijeme, isto je danas ova savremena prevozna sredstva, pa putuješ avionom, začas, eto si tu, ili putuješ autom ili putuješ autobusom i tako dalje. Ne, u to vrijeme, konjem dakle ili kamilom, po vrelini pjeska, pustinje i tako dalje, putuju u to vrijeme zbog čega? Zbog jednog hadisa, nekoliko dana i mjeseci putuje zbog jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo je Jube Nasari radi Allahom anu. Isto tako, iz Medine do Misra, do današnjeg Egipta, radi jednog hadisa, kojeg je znao drugi ashab, koji je čuo da je drugi ashab, koji je bio u Misru, Uhbe, da od njega čuje hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem A koliko je nama danas potrebno, draga braća, da saznamo jedan hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo je da ustanemo, da uzmemo knjigu, da sjednemo i to plus u, u, u čaj ili ili kahu, nešto slatko pored nas i mi čitamo udobna potela i da te stičemo, stičemo ili stanje. A pogledajte koliko su ashabi radila manum, koliko su se žrtvovali radi sticanja, radi sticanja znanja. Zato ne mojmo zanemariti ovu snagu, draga braćo, jer je ona jako, jako bitna snaga, znanja da se poučavamo Allahom koji subhanahu wa ta'ala vjeri, kao što se poučavamo dunjalogu zar ne vidiš neko od nas kad hoće jel, da se pouči dunjalukom kako barata, kako nauči jel, kompjuterima, pa razno raznim programima, pa da vidiš telefonima, barata, sve živo zna, a da ne zna Allahove žele vada vjeri? Zar, da, zar nije preče da se pouči Allahove žele vada vjeri, da se pouči Allahu subhanahu wa ta'la knjizi i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je prva snaga o kojoj nam govori Nukaim Rahme Allahu Ta'ala, pa nastavlja njegova snaga, znanja je poput velikog svjetla kojim se kreće u mrkloj noći, pomoću tog svjetla putnik vidi ponore i provalije, kao i kamene i trnje na koje naiđu oni koji se kreću tim putem bez svjetla. Tim svjetlom, svjetlom putnik vidi znakove koji se nalaze na putu kako ne bi skrenulo s njega i tamo svjetlost otkriva dvije stvari, znakove i prepreke na, i prepreke na putu. Što se pak snage dijela tiče, putnik se zapravo i kreće njome. To je dakle druga stvar, druga snaga koju moramo posjedovati nakon ove prve. Stekli smo snagu znanja, što ostaje nakon toga snaga dijela? Da radimo po onome što smo stekli od znanja. I ovdje je dakle najveći problem, draga braću. Jer znanje, manje ili više, svako posjeduje neko znanje neko znanje, ne da je sad ogromno neko veliko znanje da posjedujemo. Svako od nas posjeduje neko dakle, malo skromno, skromno znanje. Ali je veći problem u ovoj drugoj stvari, a to je koliko se praktikuje od stečenog znanja. Koliko se praktikuje od stečenog znanja, koliko od onoga što smo naučili, pročitali, čuli na predavanjima, koliko smo nakon toga od tih stvari sproveli u praksu. I ovo je najveći, najveći musibet kod nas. Ovo je najveći problem kod nas. Puno stvari čujemo, jel de? Ali treba da prođe vrijeme i vrijeme pa dok mi nakon toga ispraktikujemo tu stvar. Dok nam se upali na crvena lampica da trebamo, jel de, da uradimo tu, da trebamo da uradimo tu stvar. Što nije bio slučaj kod nas radijallahu radijel vi znate kada je došla zabrana alkohola, ashabi su odmah proleli alkohol. Odmah, nisu čekali, čak i oni kojima je čašica alkohola bila u ruci, odmah su prosili ča, čašicu alkohola. Odmah, istog momenta. A da su možda neki od nas bili u tom trenutku umjesto ovog čovjeka, možda bi rekli da još ono gutne mi više, gotovo, neće više, prestaje. Ali ne, ashabi radijela manom istog momenta, došla je zabrana, gotovo, prestaju došla je naredba za žene, pokrivanje. Odmah su se, dakle, žene pokrile. A mi danas koliko treba i koliko da ubijenimo naše žene, naše cjerke, naše, dakle, u žene u familiji da se trebaju pokriti. Treba, I stalno govorimo, treba, hijab je farz, hijab je obaveza i tako dalje, i tako dalje. Pa prođe vrijeme i vrijeme, pa ako, ako nakon toga ustijemo i da ubijenimo da se trebaju pokriti, a kod ashaba, kod prvih generacija, ne. Kod njih je bilo odmah se mirna u altana, čuli smo i pokoravamo se. Objavio Allah subhanahu wa ta'ala, mi se dakle pokoravamo, sprovodimo u, u svojoj praksi. Ne pa kako, pa zašto, pa jel mora, pa jel obaveza, jel ne. Odmah dakle sprovodi se u, sprovodi se u praksi. To je ta druga snaga, dakle snaga dijela, draga braćo, da radimo po onome što smo stekli od, Allahove, od, od, od, od znanja o Allahovoj subhanahu wa ta'ala, vjeri. I zato vidite da Allah Anđela Vala gotovo, gotovo na nijednom mjestu u svojoj knjizi ne spominje vjerovanje, a da odmah nakon toga ne spominje činjenje dobrih dijela. A da odmah nakon toga ne spomene činjenje dobrih dijela. Spomenuli smo riječi uzvišenom u suri Lasa. Ille levina amenu va aminu salihati. Osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela. Suri لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين nakon toga kaže gospodar subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu wa amilu salihat osim oni koji vjeruju i koji čine dobra koji čine dobra djela man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min ko čini dobra djela i usto vjeruje usto je vjernik kada vidite i ovdje ova dva ove dvije stvari dolaze zajedno vjeruje, čini dobra djela i vjeruje. Vjeruje i čini dobra djela. Zajedno ove dvije stvari. Ne smijemo ih podvajati. Nažalost mi danas, većina muslimana i oni koji se danas pripisuju islamu, podvaja ove dvije stvari. Pa vidiš tako puno ljudi kako govori, da ja imam dobro srce. Meni je čisto srce, ja nikom ne mislim loše i tako dalje. A nema da dakle niti namaza, niti zakijata, niti posta, niti hađa, niti dobrih djela i tako dalje. Nema nigdje. A zatim nakon toga govori kako je njegovo srce je čisto, a ne zna jadnik kako ga je samo zaprdao nepokornošću Allahu, prema Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. A vamo govori volim Allah. Ja često navodim primjer i kažem za tim takvima, zamisli da ti dođe tvoj sin i da ti kaže, babo, ja te puno volim, najviše te volim na svijetu, niko mi nije draži od tebe. Ali babo, kad mi kažeš, idi da mi kupiš nešto u prodavnicu, ja neću da te slušam, neću da idem kad mi kažeš babo nemoj da biješ, ja ću da bijem. Kad mi kažeš nemoj da se kockaš, ja ću da se kockam. Kad mi kažeš nemoj da lažeš, ja ću da lažem. Ali pazi babo, najviše te volim. Nikome nije draži od tebe. Da li bi neko od nas rekao, maša Allah, dobrog li sina, samo napred sinko? Ili bi svi mi rekli, tvoje najnepokornije dijete, ma džabaš dom priča da me voli kad mi nije poslušan. Pa takav je primjer i ovog čovjeka koji kaže da voli Allaha, da voli kaže klanjaj, on ne klanja. Gospodar mu kaže nemoj piti alkohol, on pije alkohol. Naređujemo zekat, hađi tako dalje, post, njega nema ovim stvarima. Naređujemo dobročinstvo prema roditelja, primjer radi, oni ne kao roditeljima. Nemoj da lažeš, on laže, nemoj da kradeš, on krade. A zatim nakon toga kaže, ja volim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja volim vjeru, ja volim islam i tako dalje i tako dalje. Ne! Zato je Allah dželevala iskušao svako ko tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah mu je postavio jedan test, tako reći, jedan ispit. Taj ispit se ogleda u riječima uzvišeno, za koje učenjaci iz ovaj ajet kažu ajet ispita. Ovaj ajet, test, ispit. Dokaz, dakle, onaj koji istinski voli Allah subhanahu wa ta'ala od onoga koji je, koji samo tvrdi. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe, fattabi'uni yuhbibkum Allahe reci, ako Allah volite, mene slijedite. Dakle, slijedite poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa će i vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Pa će vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Dakle, i ovdje slijedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam djelo. A slijediti njega znači raditi, činiti djelo. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio čovjek koji najviše je radio, koji najviše obožavao gospodara subhanahu wa ta'ala, ashabi radijallahu anhum jel de mladići kada bi stali pored njega na noćni namaz oni jel de mladi pa bi jel de pa bi se zamarali pa stane na nasab Fadejla pa ili Abdullah ibn Masud jedan od njih dvojice stoji, stoji kod poslanika sa nama klanja zajedno sa njih noćni namaz kaže jedno sto ajeta završit će poslanik sa poslanik prolazi sto ajeta suru Bakara završit će poslanik sa nama prolazi suru Bakara uči i dalje uči dalje, suru Ali Imran, prolazi tako dalje. Dakle, ovaj ashab se zamolio uz poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, bio je čovjek koji je najviše radio, a bio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa gdje smo dakle nakon toga mi od njega, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako je on ovako ibadeti o svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Vratimo se na ajet kojeg smo spomenuli. Men amila salihan min zekerin au untha wa huwa mu'min. Ko čini dobra djela i usto vjeruje, usto je vjernik, mi ćemo dati pa se lijepim životom proživjeti na ovom dunjalu. Mi ćemo dati pa se lijepim životom proživjeti na ovom, na ovom dunjalu. Lijepim životom. Nemojte odmah kad kažem lijepim životom, životom da neko zamišlja odmah mercedese, bile, bazene i tako dalje. Ne, nije to lijep život, draga braća. Nije. Nije to lijep život. Lijep život je šta? lijep život je da ovdje posjećaš smiraj, da ovdje osjećaš zadovoljstvo, da osjećaš kao da je čitav dunjalu, da je to u tvojim rukama, iako možda u džep, da izvadiš džepa nemaš par centi ili nekoliko eura. To je dakle bravo, to je bravo bogatstvo, nije bogatstvo, bogatstvo i metka. Jer da je bogatstvo, bogatstvo i metka, onda bi nevjernici bili najsretniji ljudi. Danas oni posjeduju uglavnom, već, većinski gledano. Oni posjeduju i metak. Zabadjele posjeduju i metak. Ali oni nisu sretni. Dobro, možda će neko reći otkud ti znaš da oni nisu sretni. Pa znamo na osnovu toga što vidimo njihovu statistiku samoubistava. Pogledajmo njihovu, dakle, statiku, statistiku samoubistava. Zašto izvršavaju samoubistva? Zašto ako imaju? Imaju kuće, imaju zgrade, imaju automobila, imaju od ovog dunjalu, kao ono što mi nemamo. Zašto nakon toga podižu ruku na sebe? Zašto se ubijaju? Ako imaju ono, znači, nažalost, danas naša omladina hlebi, jel de, žudi, jedva čeka na zapad, da ode na zapad i tako dalje. Evo, ovi ljudi to imaju zbog čega je kod njih stopa samobistava mnogo, mnogo veća u odnosu na muslimanski svijet. Rijetko dakle u muslimanskom svijetu, iako muslimanski svijet vidite i sami u bijedi, u siromaštvu i tako dalje. A ipak samobistava rijetko, rijetko da se, ovaj, da, se, da, da se desi. Znači oni nisu zadovoljni, oni nisu sretni i zbog toga podižu ruku na sebe, iako dakle imaju od ovog, imaju od ovog dunjaluka sve, što sve što požele. da te to zadovoljstvo, nemaju tu sreću i taj smiraj koji osjećamo mi kao, kao vjernici, shodno svome imanu. Ako naš iman bude dakle jode jači, čvrši, onda će i to uživanje i lijep život veći. Ako nam iman bude manji, onda će i to uživanje i taj lijep život biti manji u zavisnosti, zavisnosti od našeg imana i naših dobrih dijela. I zato vi vidite prijašnje generacije koje su bile dosledne i slijedile Kur'an i Sunnet, jedan od njih kaže, tako mi Allaha, doista ja doživim tako lijepe trenutke da pomislim kada bi stanovnici dženeta bili u ovom stanju u kojem sam ja, bilo bi dovoljno. Dakle, to, to da kaže, tako je lijepo stanje, tako, da, tako lijep život, da kažem, samo ovoliko da imamo dženetu, dovoljno mi je. A, da ne govorimo dakle o dženetu, kakav je život u, kakav je život u dženetu, ali kaže samo ovo, Zato što je doživio, osjetio taj lijep, dakle, osjetio taj lijep život u kojem ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori u ovom, u ovom ajetu. Da li ima muslimana koji sumnja da neki čovjek može živjeti lepšim životom od poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Nema tog muslimana ko može da živi lepšim životom od poslanika i vjerovjesnika, od našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali pored toga, ako pogledamo siru poslanika sallallahu alaihi wasallam, šta tamo piše? Allaho poslanik je svaku noć imao kokošku i rišu, imao da je svaki noć slatko i, i, ovaj, i baklade i tulunde i... Ne, ne, ne, ne, sallallahu alaihi wasallam. Dakle, znao bi da stavi po dva kamena na svoj stomak, da bi je utolio ili malo suzbio svoju, svoju o, glad. Znaju sada Allahom alihi vseleme da mu prođe mjesec i više, a da su u njegovoj kući ne zapali vatra, kao što daža Iša radi Allahomana. Njegova hrana bi dosta često bile najgore vrste hurmi. Najgore vrste hurmi, dakle, to je bila njegova, njegova hrana. Ali pored toga, da li je neko živio lepšim životom od poslanika sa sveleme? nije, niti će iko do sudnjeg dana moći da živi lepšim životom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što znači da taj nije da dakle život draga braćo, jeste da dakle ta, to zadovoljstvo, taj smiraj koji čovjek osjeća u svojim prsima, osjeća u svojoj duši, osjeća kako su mu prsa prostrana, široka, za razliku od nevjernika koji osjeća kako su mu njegova prsa, jel de, kao da se čita dunjavuk strovalio na njega. Kad ustane, dakle, on izjutra ne zna jel da je šta će, kod je čita dunjaluk namuren, jel da je kod je čita dunjaluk kod se sprovalio, sprovalio na njega, zato što nema taj smiraj. I ne može čovjek osjetiti ovo zadovoljstvo osim u okrilu Islama, drago braćo. Ne može, jer gospodar subhanahu wa ta'ala je stvorio dušu takvom da se ne može smiriti, ne može osjetiti slast i zadovoljstvo osim ako živi u okrilu Islama ako živi u okrilu, u okrilu islama. Znači mora, postoji hrana, specijalna hrana koja se mora dati duši. Kao što naše tijelo ima potrebe za hranom. Ako ne nahraniš tijelo, gladan si. Jel ne, gladan si. Ako daš neku pogrešnu hranu, neku lošu hranu, ufad, zabudite stomak, jel ne? Zabudite stomak. Isto tako, i danas ljudi draga, braće, svi tragaju za zadovoljstvo, ali traže na pogrešan način. Pa neki ga traže kroz alkohol, neki ga traže kroz jenalu, neki ga traže kroz imete, kroz bogatstvo. Oni žele zadovoljstvo, ali od toga i samo boli stomak, ili bolje rečeno glava, se nabije nakon toga, jer ne, boli ga, boli ga glava. On trenutno osjeća zadovoljstvo, malo, dok radi grije, tada osjeća neko zadovoljstvo, ali nakon toga osjeća da ga ovdje tjeskobu, osjeća da mu je prsima tjesno, nema tog zadovoljstva zato što nije svojoj duši dao pravu hranu, hrana koja je potrebna, a ta hrana jeste ibadet. Ta hrana jeste, jeste da dakle ibadet, obožavanje gospodara Subhana wa ta'ala, samo uz ovu hranu čovjek može dakle osjetiti smiraj i može osjetiti ovo zadovoljstvo i ovaj lijepi život o kojem govori gospodar subhanahu wa ta'ala na ovom dunjaluku, a na sudnjem danu šta čeka takvog, kaže da ređene ala, فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون i nagradit ćemo ih još boljom nagradom na sudnjem danu nego li su zaslužili. Nagradit će ih Allah žele na sudnjem danu nagradom još boljom, još lepšom, još većom nego li su, nego li su zaslužili. ta nagrada, to je dakle, džennet gospodara subhanahu wa ta'ala, džennet Allaha dželle wa ala. A jedan hadis, draga braćo, iako je opisati džennet zahtjeva e, zasebna djela, učenjaci su opisali zasebna djela u kojima su govorili o opisu dženneta. Trebalo bi nekoliko predavanja da se o tome govori, ali jedan hadis ti generalno opisuje šta te čeka u džennet. Jedan hadis. To su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, doista u džennetu ima onoga što ljudsko oko nikada nije vidjelo. Šta god da si vidio na ovom dunjalu, najljepše prizore, najljepše pejzaže, pa ne znam tamo neke vodopade i slike, čuda i tako dalje. Tako dženet ima onoga što na ovom dunjalu ko nikada nisi, nisi vidio ni u fantaziji, ni u fantaziji, kao su ovi, ne kažem, fantastični filmovi. <laughs> dakle, onoga što nisi video, što nisi video na, na ovom dunjalu, fantazija i tako dalje i kaže poslanik sallallahu alejhi u džennetu ima onoga što ljudsko uho nikada nije čuo. Šta god da si čuo na ovom dunjaluku, u džennetu ima onoga što nikada nisi čuo na ovom dunjaluku. I u džennetu ima onoga što nikada čovjeku ne može pasti na um. Ma koliko da zamišljaš, ma koliko da predstavljaš, u džennetu ima onoga što nikada nisi mogao pretpostaviti, što nikada nisi mogao zamisliti. Ovo je dakle nagrada generalna, kada bi govorili do detalja, rekao trebalo bi predavanje i predavanje, ali ovaj hadis nam generalno opisuje šta je to što čeka čovjeka u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa za ne vrijedi za ovakvu nagradu, draga braćo, sunkati rukave i raditi za ovu nagradu? Zar se može nešto vrijedno steći bez rada, bez dijela? Onaj koji želi da napravi kuću na ovom dunjaluku, Jer može tek tako lako i gotovo odmah kuća ili se pak mora dobro oznojiti pa da radi, pa da zaradi, pa zatim nakon toga da, da, da pravi jel, da kuću dok ne počne, što kaže jedan šeg, da, da razgovara sa sobom, pa ide ulicom pa razgovara sa sobom. Jel de? Da se pomoći, pa dug, pa uzajmio se, pa treba da vraća, pa zovu jel de dužnici, e, dug treba da vratiš, muke jel de? A to je kuća na ovom dunjalu a ti želiš kuću dženneta, jer ne raha da sediš u poteri, da rišta ja imam dobro srce i tamo čekajte džennetska kuća. Ne, dajte, dragi brate, ne, takav je obmanut, takav se, takav se, dakle, samo vara, takav se samo vara. Ako se trebaš potruditi radi dunjaločke kuće, pa koliko se onda tek trebaš potruditi za kuću koja je od zlata, od srebra, čije su cigle od zlata i od, jel ne, od, od srebra, koliko se trebaš onda potruditi za žennet gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I kada bi neko od nas, kada bi neko rekao, evo ti kamenje, daj mi zlato, mi bi rekli, ovaj čovjek je lud, ti si lud. Ali, nažalost, mi dosta često u svojoj praksi to radimo. te dakle, prodajemo džernet za ovaj dunjavu. Džernet je to zlato, ovaj dunjavu, to je ovo kamenje, Mi dosta često, dakle, uzimamo ovo kamenje u zamjenu za zlato kad upadneš u grijeh, kada činiš grijeh Allahu dželle vala, šta si uradio? Ti si upravo dao da te zlato u zamjenu za kamenje. Uzeo si kamenje, a prodaješ, a prodaješ dakle zlato. Stoga nemojmo davati kamenje za zlato, već radimo za ženet gospodara subhanahu wa ta'ala u kojim ćemo nakon toga, draga brazo, sve zaboraviti od ono što je bilo od posveškoća na ovom dunjalu. Sve će se zaboraviti. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah žele ovara će na sunjem danu dovesti čovjeka koji je bio najveća fukara, koji je bio najveći siroma, ali bio vjernik, mu'min, pa će ga za trenutak staviti u džennet. Staviti ga u džennet, a zatim nakon toga ga upitati, o robe moj, jesi li ikada imao poteškoću na ovom donjaluku, jesi li ikada vidio siromaštvo, pa će reći šta, ne, tako mi tebe o gospodaru, zaboravio sve, jer je bio najveća bijeta, najveća fukara, samo za jedan moment, zaboravio je sve što je bilo na ovom dunjaluku a kako kada će tek neko dakle jedne vječno ostati u njemu, ako je za jedan trenutak zaboravio sve ove muke i poteškoće. I s druge strane, onaj ko se naslađivao ovim ko mi griješio o gospodaru subhanahu wa ta'ala i bio mu nepokoran, kaže Allah želevala, doći će se takvim čovjekom, najbogatijim čovjekom na dunjavu. Na sudnjem dan, a bio je nevjernik, pa će ga Allah želevala za trenutak staviti u džahennemsku vatru. Pa ga zatim nakon toga opitati, o robe moj, jesi li ikada vidio bogatstvo, jesi nikada vidio sreću, jesi nikada vidio zadovoljstvo, pa će reći ne, tako mi tebe u gospodaru zaboravit će sva dunjalučka uživanja i naslade, sve će to zaboraviti onda kada samo jedan moment, za jedan moment bude stavljen u džahennamsku vatru, pa kako će tek biti njegovo stanje kada će vječno u njoj boraviti, kada iz nje neće izaći i kada će u njoj dozivati i tražiti pomoć, ali mu ona neće biti, ali mu ona neće biti pružena. Allah subhanahu ta'ala molim da nas sačuva džahennema i njegove kazne, kao što ga molim uzvišenog da nam podari džennet i da nam podari i olakša svako djelo i svaku riječ koja vodi ka džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala. Allaha džene vada molim da kako nas je ovdje okupio na ovom barek mjestu, da nas isto tako inša Allahu ta'ala okupi na sudnje danu u društvu vjerovjesnika, učeni iz šehida i dobrih ljudi, a divno je ovo društvo, Allah subhanahu wa ta'ala moli da se niko od nas ne udali sa ovog međlisa, a da mu gospodar subhanahu wa ta'ala ne oprosti njegove grijehe i ne uvede ga u džennet. Allah džele hvala moli da ovo nađete na vagi naših, vaših dobrih dijela i da na, vrijeme ili na danu kada neće koristiti niti imetak, niti sinovi, osim onoga ko dođe Allah subhanahu wa ta'ala, čista srca, čineći dobra djela. Allah vam dao svako dobro i Allah žele vada molim da nagradi braću koja su bila sebe, da se ovdje okupimo i družimo u okviru Allahu da žele vada vjerujem. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. man.